تبتدئ تصلي عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعليكم السلام ورحمة الله وأن يجعلنا إخوة متحابين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أما بعد آه، نتحدث في هذين اليومين في هذه الساعة أو في درس العصر نتحدث بإذن الله عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مختصر نذكر أركان الصلاة وواجبات الصلاة وكذلك سنن الصلاة ومبطلات الصلاة ولكن قبل ذلك لابد أن نذكر صفة الوضوء الصحيح وكذلك نواقض الوضوء ثم نتبعها بصفة الصلاة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah bugün ve yarın bu saatteki dersleri e, namazın hakkında olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı nasıl kılıyordu? Önemli noktaları e, bu günlerde namazın rükünleri alacağız, öğreneceğiz inşallah. ondan sonra vacipleri, sünnetleri ve namazı bozan şeyleri, iptal eden şeyleri namazda. Tabi namazın şartlarından en önemli abdest almak, onun vacipleri de öğreneceğiz inşallah ve abdesti bozan şeyleri, iptal eden şeyleri de Allah'ın izniyle onları öğreneceğiz. Tabi iki günde hepsini alacağız diye e, kısaca bir şekilde alınacak, çok geniş bir şekilde anlatılmayacak. Allah'ın izniyle olacak. بالنسبة لصفة الوضوء صفة الوضوء هناك صفتان صفة الوضوء هناك صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة صفة الوضوء صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة Ee, abdestin sıfatı, abdest almak sıfatı iki türü vardır. Bir şekilde vaciptir, Bazı şeyleri vacip, bazıları müstehap. Yani sünnet yapması sünnettir. الصفة الواجبة هي أولا غسل غسل الوجه بالكامل مرة واحدة غسل الوجه بالكامل مرة واحدة وإذا والعلماء إذا قالوا غسل الوجه فيدخل فيه ضمنا المضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك الاستنشاق Ee, vacip olanları başlıyoruz. Birincisi yüzün yıkaması bir kere. Bir kere yüzün yıkaması bu vaciptir. Yüz deyince ağız ve burun içinde dahildir. Onun e, ağza su almak ve burunda şey yapmak bunlar ondan dahil. Onlar da vacip sayılır. ثم بعد ذلك بعد غسل الوجه والمضمض والاستنشاق ننتقل لغسل اليدين إلى المرفقين هذا هو المرفق فيغسل مرة واحدة من هنا من أطراف الأصابع حتى المرفق مرة واحدة وكثير من الناس أو بعض الناس إذا توضأ يغسل من هنا بعد الكف إلى المرفق وهذا من الخطأ لا بد أن تغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق ومرة واحدة İkincisi ellerin yıkaması buradan parmakların uçlarından buraya kadar. O da vacip olanı bir kere. İki el olacak tabi bu şekilde yıkanacak. Bir hata çok bunu yapıyorlar. Millet bazı insanlar. Tabi elleri insan namaza ba- şey abdeste başlayınca elleri buraya kadar yıkanıyor. Ondan sonra yüzü yıkarken elleri ıslak. Buradan sonra tamamlıyor ellerini yıkamasında. Vacip olan buradan. Buradan buraya kadar yıkanacak bir kere. ثم بعد ذلك مسح الرأس مسح وليس غسل الغسل أن تأخذ ماء في يديك هكذا وتضعه هذا غسل لا المقصود في الوضوء هو المسح تأخذ الماء هكذا ثم تضعه ما تبقى في يدك من الماء تمسح به الرأس من منابت الشعر حتى آخر الشعر هذا هو الأساس وهو الواجب بعض العلماء قال يرجع ذلك سواء أعاد سواء رجع بيديه أم لم يرجع فالواجب هو ماذا المسح من مقدم الشعر إلى آخره إن أعاد فهو الأفضل وإن لم يعد فجائز فعله Şimdi yüz yıkaması ve el... طبعا مسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنان مسح الأذنان بالسبابة أو السباحة هكذا ثم الإبهام على أذنه هكذا هذا الإصبع لا يتحرك وإنما الذي يتحرك هذه تمسح بها وليس غسل مثلها مثل الرأس تفضل Şimdi yüzün yıkaması ve ellerin yıkaması onlar yıkamak olacak. Yani su bol bol oluyor. İnsan ellerini su dolduruyor yüzünü yıkayınca. Ee, musluğun altında ya da suyun su ellerini dolduracak ellerini yıkarken, yıkarken. Ama başa gelince o silmek. Yani ellerini yıkıyor suyu doldursa böyle yapar. Ondan sonra başını siliyor. Vacip olanlar budur. Başını silmesi bir kısmı ya da bir yeri yap, öbür taraflar bırakacak bu şekilde değil. Başın bütünü yapacak. Buradan arkaya kadar. Bazı hocalar ya da bazı alimler diyorlar bir tek böyle değil. Yine dönecek. Ve bu şekilde yani olacak. Diyor böyle dersek bile tabi döndürmesi daha efdal olur. Başın silmesine ait olan kulaklar. Kulaklar da silinecek, yıkanmayacak. Kulakların silinme, şak- silme şak- şekli bu parmaklar buraya konacak, bu parmaklar kenarlarında kar- kenarları böyle silecek. جميل ثم بعد ذلك يغسل الرجلين إلى الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين مرة واحدة ونريد أحد الأخوة أن يقفنا حتى نوضح الكعب من العقب أحد الأخوة العرب نعم. تفضل شيخ غسل الرجلين من مقدمة الأصابع إلى الكعبين إلى ellerin ayakların yıkaması ayaklar nereden nereye parmakların ucundan bu kemiğe kadar tamam evet buraya kadar bu vaciptir bir kere tabi الكعبين هما العظمان الناتئان أو البارزان من اليمين والشمال بعض الناس يظن أن الكعب هو العقب, العقب. وهذا خطأ العقب هو الذي تقف عليه الرجل وضحهم لهم هذا العقب وهذا كما يقول الشيخ الكعبين ayakların yıkaması Kabe'ne kadar. Kabe'nin nereye kadar? Buraya kadar. Kimisi biz avamca Kabe deyince burayı anlarız. topuk yani. Biz Kabe'nin topuk burayı anlıyoruz. Kimisi bunu okurken Kabe buraya kadar anlıyor. Aslında Kabe buraya kadar. Ayaklar yıkanacak bu kemiklere kadar. Bu vaciptir. Bir kere tabi. جزاك الله خير طبعا هذه الأعضاء الآن انتهى الوضوء بعدما غسل الرجلين انتهى الوضوء هذا هو الواجب هذه هذه الصفة الواجبة أن يغسل كل عضو مرة واحدة الآن سنتكلم آه، عفوا بعد ذلك لابد أن يرتب بين الأعضاء لابد أن يرتب بين الأعضاء فيغسلها بالترتيب الذي عرفناه لا يقدم غسل اليدين على الوجه أو المسح الرأس على اليدين بل لابد أن يأتي بها مرتبة كما ذ- ذكرت في الآية وكما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من شروط الوضوء الموالاة تفضل Şimdi الترتيب abdest kabul edilmesi için bizim söylediklerimiz anlattığı gibi hoca yapılacak bir kere. Bir kere bu vacip. Yani bir organ bir kere olmazsa namaz şey abdest kabul edilmez. Yine iki şart da daha vardır. Bir şart sıralaması. Nasıl sırasıyla sırayı, sırayla söyledi hoca? Bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayette geçti. Allah diyor böyle böyle böyle. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep abdesti alıyordu o sıralamada. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdesti alıyor. Bu da vaciptir. Yani Ayakları önce yaparsa ondan sonra yüzü bu abdest kabul edilmez. Bir de ikinci şart şey sıralamanın başkası el muala. El muala ne demek? Yani insan abdest alıyor, yüzünü yıkadıktan sonra gitti. Bir su içti bilmem ne bir iş halletti, döndü, abdestini tamamladı. Bu kabul edilmiyor. Yani çok kısa bir sürede durabilir. yarım dakika, bir dakika bir şey olursa hatta bazı hocalar diyorlar bu süre daha önceki organ kurumadan önce olacak. Yani çok kısa bir şey. Ama gecikirse abdesti kabul edilmez. والدليل على هذه الفروض بالترتيب والدليل على هذه الأعضاء أنها تغسل بهذا الترتيب وأن هذه الأعضاء تغسل وبعضها يمسح هو في سورة المائدة في سورة المائدة الآية تقريبا السادسة هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أنت تذهب إلى الصلاة فلا بد أن تغسل هذا هو الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما رآه الصحابة ونقلوه إلينا Bu şekilde abdest almak delili Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dediği ayette diyor Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ila salati fagsilû vücuhukum Ey iman edenler namaza kalkınca başlıyor ayet yıkamayın bu kelimede e, yıkayın bu kelimede yıkamak yani fiiliyle vücuhakum yüzlerinizi ve eydiyakum ilel marafiki elleriniz buraya kadar ondan sonra diyor ayet vemsahu bir ruusikum başlarınızı silin ayet diyor Ayetin sonuna kadar. Bir de sıralaması da ayette geçiyor. O da oradan delil alındı. من فعل هذا الوضوء فهو الآن على طهارة كاملة وله أن يصلي هذا هذه هي الصفة الواجبة الآن ننتقل إلى الصفة المستحبة الصفة المستحبة هي مثل الصفة المستحبة هي مثلها مثل الصفة الواجبة ولكنها تزيد في غسل الأعضاء وتزيد في بعض الأمور لذلك يكون أجرها أعظم Şimdi bu şekilde bir insan abdesti alırsa namazını kılabilir. Bu abdest inşallah kabul edildi. Namazını kılabilir. Bu vacip olan ama daha büyük sevabı olan istiyorsa sünnetleri de yapar. Abdestin sünnetleri. Bu sünnetler bazı organlarda tekrar tekrarlaması üç defa da oluyor. Bazıları bazı şeyleri de daha fazla oluyor. Şey fazla sayı olarak değil bazı şeyler abdestte fazladır. الصفة المستحبة هي أولا أن ينوي بهذا الوضوء الطهارة أن ينوي بهذا الوضوء الطهارة ثانيا أن يقول بسم الله ثالثا أن يغسل كفيه ثلاث مرات إذا أولا النية ثانيا أن أن يقول بسم الله ثالثا أن يغسل كفيه ثلاث مرات شمدي سنة لريلا برابر أبتس طالما أولما سئلك أنجا إنسان نيته أولجا أبتس طاليو ديا İkincisi Bismillah diyecek, abdest başlamadan. Üçüncüsü ellerini üç defa yıkayacak yüzünden önce. Tabi abdest nerede başlıyor vacip olarak? Yüzde. Ama yüzümüzü yıkamadan önce eller üç defa yıkanıyor bu sünnetlerden. Yani abdest almak daha mükemmel olsun diye. طبعا قول بسم الله بعض العلماء قال أن هذا الحديث آه، ضعيف فلو نسيها الإنسان لا حرج عليه وضوءه بإذن الله صحيح Bismillah demesi bazı alimler diyorlar bu Bismillah kelimesi geçti hadiste zayıf bir hadis. Yani bu hadisi bu hadis bu sözü anlatan bize zayıf bir hadis. Yani insan buna çok önem vermezse, unutursa falan e, çok önem vermesin buna çünkü belli değil bunun doğruluk derecesi ne kadar. ثم يتمضمض ثلاث مرات يتمضمض ثلاث مرات ما هو أو ما هي صفة المضمضة أن يأخذ الماء ويدخله في فمه, في فمه ويدير الماء يدير الماء ها هكذا يضع الماء حتى يتنظف ايش الفم من الداخل ثم بعد ذلك هذا الماء بعضه يدخل في الفم وجزء منه يدخل في الأنف خلاص إذا دخل الماء في فمه إذا دخل الماء في فمه وفي أنفه باليد اليمنى ثم يستنثر باليد اليسرى استنشق الماء يخرجه وينثره باليد اليسرى إخراج الماء من الفم بعد الاستنثار صحيح؟ ماء المضمضة المضمضة ثم الاستنثار في الإدخال استنثر أخرج الماء الماء الفم بعد ما يخرج ولا قبل؟ الأمر إن شاء الله واسع Şimdi sünnetten eller yıkan, yıkandıktan sonra insan su elinde alacak ağzına Arapçanın admatmadı adı Türkçesini bilmiyorum. Gargara. Gargara buraya. Ağızda. Çalkalama kadar. Ha, şarkılama. Ağzına alacak sonra kalan su elinde burnuna alıyor. Ağzındaki su kimisi bir tek ağzına alıyor sonra çıkartıyor. Yok onu ağzında hareket ettirecek. Çalkalamak şeklinde. Ondan sonra sol eliyle çıkartacak şey burnundaki suyu. Ondan sonra ağzındaki suyu çıkarır. طبعا خروج الماء بعدين الاستنثار خروج الماء من الفم بعدين الاستنثار Önce ağızdaki suyu çıkarır, ondan sonra burnundaki suyu döker. Fadal. Bu da üç defa. Tlet marat. أي Üç Nitkelim defa. an- Sünnette üç defa. نتكلم عن الصفة الأعظم في الأجر وهي ثلاث مرات Yani şimdi hepsi sünnetleri s- söylüyoruz. İnsan abdest alması mükemmel olsun, sevabı en yüksek derecede olması için inşallah. آه، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاث مرات وحد الوجه الوجه له حدود ذكرها العلماء وهي من منابت شعر الرأس من منابت شعر الرأس ليس إذا كان إنسان شعره طويل إلى هنا يقول يغسل وجهه من هنا لا من منابت شعر الرأس وهذه المنابت في فرق بين المنابت وبين ما يصل إليه الشعر فهذا هنا حد الوجه من الأعلى تحت ما نزل من اللحيين ما نزل من اللحيين وليس إلى ابتداء الرقبة هذا خطأ خلاص هذا الحد من الأعلى إلى الأسفل الحد طول آه، عفوا في العرض هو من الأذن من هذه الأذن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن وهذا الأمر بالتقريب وليس يعني الانسان يتشدد وينظر هل فعلا وصل لا خلاص اذا غسل يده اذا وضع يده هكذا باذن الله انه ايش استوعب فرض الوجه وتكون طبعا ثلاث مرات Yüzün yıkaması şimdi vacip olarak bir kere, sünneti üç kere. Üç defa olursa sünneti getirmiş olur. Yüzün sınırı Nereden nereye? Yukarıdan kılların köklerinden nereden çıkıyor kıllar? Saçı insan. Öndeki kıllar. Kökünden yani insan saçı uzunsa buraya kadar geliyorsa böyle yapmasın. Bu yetmez. <laughs> Ellerini kaldıracak buraya kadar. Aşağıya buraya kadar. Boyun da dahil değil buraya kadar. Sağ sol kulaklara kadar. Böyle. Yani insan ele, ellerini böyle yaptı, böyle inecek. Şimdi önemli bir nokta var devamlı. Bütün abdest tabi tek bunun da değil. İnsan vesvese haline gelmeyecek. Abdestini aldı böyle yaptı diyor. Acaba buraya kadar geldi mi gelmedi mi? Elim biraz önden geldi tekrar yapayım. Bu vesveseye girmesin insan. Dikkatli olsun bu noktaya. Yani tamam ben abdestimi aldım yüzümü yaptım bitti. Bu şekilde olsun. ثم بعد أن يغسل الوجه يغسل يديه من ابتداء اليد ابتداء عضو اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين كما ذكرنا آنفا وتكون ثلاث مرات Sonra ellerin yıkaması geliyor. Vacip olarak bir defa dedik. Sünneti 3. Şimdi sünnetleri mükemmel abdest almayı sayıyoruz 3 defa. Tabi şekli dediğimiz gibi buradan parmakların uçlarından buraya kadar. ثم بعد ذلك يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة والماء الذي يمسح به الرأس ليس هو الماء الذي كان موجودا في يده من أثر الوضوء وإنما لابد أن يأخذ ماء جديد أشرح لكم بالفعل الآن غسل يده ثلاث ثلاث مرات وغسل الأخرى ثلاث مرات الآن سيبقى في يده ماء بلا شك لا لا يمسح به الرأس لا لابد أن يأخذ ماء جديد ويضعه ثم يمسح على رأسه طبعا المسح يكون مرة واحدة لكن جميع الأعضاء تكون ثلاث مرات يبقى baş yıkaması kulaklarda Bir kere vacibi. Sünneti de bir kere. Üç kere öbür şeyler gibi değildir. Ama önemli bir not var burada. Kullanılmış ile başını yıkamayacak. Hoca abdest alıyor gibi gösterdi. Elini yıkadı birinci, ikinci, üçüncü. Sonra öbür eline geldi. Üçüncü defayı bitirdikten sonra hemen böyle yapmayacak. Tekrar yeni su alacak ellerine Ondan sonra böyle yapabilir. Bu şekilde saçını ve kulaklarını silebilir. بالنسبة للمرأة شعرها طويل فكيف تفعل مثل الرجل مثل الرجل تغسل شعرها أو تمسح عفوا تمسح وليس غسل تمسح رأسها من منابت الشعر إلى منابت الشعر في الخلف تمسح هكذا طيب الشعر الذي على ظهرها لا تمسحه لا يكون عليه مسح Şimdi kadınlar saçı daha uzun, daha gür. Nasıl onu silecek? Erkek gibi saçın çıkış başlarından ta buraya kadar, sonuna kadar. Kadın saçı uzunsa, sırtının yarısına daha fazla geliyorsa onu silmez. Bir tek böyle yapar, sonra böyle. Bu kadar. Hatta böyle sonra yapması eğer zorluğu varsa, kadın saçı arkaya gidiyorsa tamam bu kadar böyle sildi.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 Üç defa. Her ayak üç defa. Diyor gördüğümüz gibi. Nereden nereye? Yani parmakların uçlarından ayağın Kabe'in o kemiklere yüksek olan kemiklere kadar. Bu şekilde abdest alması bitti. iki zikir var abdestten sonra bunlar söyleniyor. Birincisi Subhanakallahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruka ve etubu ileyk Bu zikir başka yerlerde söyleniyor. İnsan bir yerde oturursa, muhabbet ederse falan kalkarken Resulullah diyor kimse bunu söylerse Allah meclisteki, oturuştaki yaptığı günahlar, dilin hatalarını Allah affeder inşallah. Bu birinci zikir. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etubu ileyk. Öbürü de, öbür şey zikri Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bunun tamamı var. في تكملة هذا الدعاء مجال التوبين هذه الزيادة ذكر بعض أنها ضعيفة صححها الترمذي وذكر بعض العلماء إذا إلى هنا طيب آه أحيانا بعض الأذكار يعني الإنسان يغفل عنها أو يرددها من غير أن يستحضر أجرها ولو عرف الحديث الوارد فيها لعرف أن هذا من الفضل على الله من الله على عباده وعلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يعني يتوضأ الوضوء الصحيح ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم أعيد الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ أو فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء والحديث رواه مسلم Bizim dilimizde geçen zikirler, sünnetteki zikirler, insan onların sevabına bakarsa, dikkat, dikkat ederse, manasını anlarsa zikrederken acayip sevapları görüyor. Yani mesela bu hadiste, bu konuda Resulullah Aleyhisselam sellem diyor, biriniz abdesti alırken abdesti düzgün alırsa, suyu her yerine getirirse, sonra abdestten sonra bu zikri söylerse, eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh, birisi bunu yapıyorsa, kıyamet gününde cennetin sekiz kapıları ona açılır, istediği kapıdan cennete girebilir. هذه صفة الوضوء ذكرنا الصفة الواجبة وهي مرة على كل عضو ثم ذكرنا الصفة المستحبة وهي أن تكون ثلاث مرات الآن نتكلم عن شروط الوضوء Şimdi abdest almak yapılacak şeyler vacip olanları söyledik birer defa. Bir de sünnetleri de öğrendik. Şimdi abdest alma şartlarını öğrenelim. شروط الوضوء هي بعض الشروط موجودة في في أكثر العبادات أو كل أو كل العبادات من ضمن هذه الشروط الإسلام فلا تقبل العبادة من غير مسلم والوضوء عبادة كذلك الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها لا تقبل إلا من مسلم فمن شروط الوضوء أولا الإسلام Thaniyen tefabel. Şimdi abdest almanın şartlarına baksak yani sanki dikkat edersek bütün ibadetlerin şartları gibi. Yani her ibadette baksak insan Müslüman olmazsa kabul edilmez ondan. Birinci şart abdest almakta insan Müslüman olmasın. Yani Müslüman olmayan abdest alırsa sevabı yok, abdesti de kabul edilmiyor. الشرط الثاني وهو العقل فلا يطلب من غير العاقل وهو مجنون الوضوء وكذلك الصلاة وكذلك الصيام وجود العقل شرط من شروط صحة العبادة İkinci şart akıl bulunması yani de insan deli olmaması. Yani bir deliden abdest almak ondan istenmez. Hatta gel abdest alalım namaz kılalım ne diyeyim yani er- alıştırmak falan hiç insan ona yaklaşmasın. Çünkü önden kabul edilmiyor, istenmiyor, kıyamet gününde ona sorulmayacak. Hatta bütün ibadetler de aynı. İnsan deliyse Allah ondan hiçbir ibadet istemez. كذلك من شروط الوضوء والعبادات التمييز التمييز فلا يقبل من الصغير الذي لم يميز العبادة فلا يقبل من الصبي الذي لم يميز العبادة طيب إذا فعلها له أجر لكن لا يطالب بفعلها ويحاسب على تركها يدرب على العبادات لكن لا يحاسب على تركها ولا يطالب بفعلها وإنما يدرب ويمرن Üçüncü şartta dediğimiz gibi hep bütün ibadetlerde bulunuyor bu şart. Ettemiz. Ettemiz ne demek? Yani çocuk 7 yaşına varması. Ondan önce yani insan çocuğa söylerse gel abdest alalım derse bir tek alıştırmak için. Yoksa 7 yaşına vardıktan sonra yaparsa sevabı kazanır. Şimdi ibadet olarak yapıyor. Allah ona yazıyor büyükler gibi. Ama ondan önce ufaklardan bir tek söylenirse onu alıştırmak için başka bir şey yok. كذلك من شروط الوضوء وغيره من العبادات النية النية فهذا الذي قام وغسل وجهه وكفيه والمرفقين لماذا؟ يقول أريد أن أن أؤدي عبادة هذا وضوءه صحيح لكن إنسان آخر قام وفعل أفعال وضوء نفسها وقال أريد أن أبرد على نفسي من الحر أو أريد أن أستخدم الماء الحار حتى يذهب عني تذهب عني برودة فهذا لم يتوضأ للعبادة وإنما توضأ لأمر غير العبادة فلا بد من النية عند العبادة فلماذا تتوضأ حتى أصلي وكذلك الاغتسال وكذلك غيره من العبادات إنسان يريد أن يصوم لماذا قال أريد أن أصوم لأن الصيام فيه فائدة مثلا في الرجيم أو في تخفيف الوزن هذا لم يصوم للتقوى وللعبادة وإنما صام للرجيم ولكن لو صام للعبادة سيأتي معه إيش قلة الوزن والرجيم تباعا بلا شك لكن لابد من النية الأولى وهي العبادة Şimdi her ibadetin niyeti olacak. O şarttır. Abdest almakta insan niyet etmesi lazım. Niyet etmesi yani ben abdest almaya geliyorum, geliyorum. bu kalbinde yerleşecek. Kimisi gelirse dedi vallahi hava sıcak. Bir yani e, yüzümü yıkayayım falan geldi yüzünü yıkadı. Ellerini yıkadı başını yaptı bilmem ne sonra baktı ezan okundu haydi namaza durayım. Zaten abdest almadı bu o abdest olarak ondan kabul edilmiyor. Ne namazını kılabilir bu şekilde ne abdestin sevabı aldı. Niyeti olacak başlamadan önce ben abdest almaya geliyorum. Hoca başka örnek de getirdi diyor birisi diyor Valla ben sabahtan akşama kadar eğer hiç yemezsem rejim oluyor bilmem ne falan. Sabahtan sabah namazından beri akşama kadar yemedi içmedi bir şey yapmadı. Bu insana bir sevap yoktur. Ne istedi o? Rejim. Rejim kazandı. Bu kadar. Ama eğer niyet ederse ben oruç tutuyorum Allah bana sevap versin. Hem şu sevabı kazandı hem de herhalde yani rejim yapmış olur. Yani asıl olan her ibadette niyettir. وكذلك من شروط الوضوء أن يكون الماء طاهرا أن يكون الماء طاهرا فالماء النجس لا يصح به الوضوء لا يصح به الوضوء Yine abdest alma şartlarından suda taharet olması lazım. Yani su temiz, tahir, necaset içinde olmayacak. Varsa bu suda abdest almak caiz değil, kabul edilmez. كذلك من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد والأظافر كالمناكير التي تضعها المرأة على أظفارها كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء مثل المناكير التي تضعها المرأة على أظافرها وكذلك إزالة مثلا العجين أو بعض الكريمات التي تكون ثقيلة أو مثلا المصبوغات مثل البوية فهذه لابد من إزالتها لأنها تمنع وصول الماء على البشرة Abdest almadan insan bakacak. Eğer bir madde bir şey onun vücudunda varsa suyu geçirmez onun derisine abdest alma yerine onu çıkartması lazım. Örnek verelim diyor hoca. Mesela tırnakların üstünde kadınlar boya gibi minikür mini adı oje oje sürüyorlar. Bu varken abdest kabul edilmez. Çünkü bu suyun tırnakları varmasını engelliyor. Ya da bazı krema, e, şey kremler çok yağlı oluyor. Yağ gibi elde. O geçirmiyorsa o da temizlenmesi lazım sabunla bir şeyle. Ya da hamur. Kadın hamurda çalıştı, hamur yaptı. Sonra kalktı. Bazı yerlerde hamur parçaları var yapışmış eline. Kalktı abdestini aldı. Hamur suyu geçirmiyor arkasına. Eline gerçekten su var mıdı hamur bulunduğu yerde? Hamuru temizleyecek. Herhangi bir şey varsa abdest alma yerlerine yani buradan buraya abdestim yakar, yıkarken bir şey varsa buralarda temizlenecek. Ama bir şey burada varsa boya bir şey o gerek yok. Engellemez, temizlemesi şart değil. تفضل آه، بعد أن تكلمنا عن صفة الوضوء الواجبة والمستحبة وشروط الوضوء الآن نتكلم عن نواقض الوضوء الإنسان توضأ لابد أن يعرف الأمور التي تنقض الوضوء وتجعله خارجا من الطهارة إلى الحدث حتى تبقى صلاته صحيحة Şimdi abdesti aldık, en mük- öğrendik en mükemmel şekilde dikkat ettik her şeysine, şartlarına. Tamamen abdestimizi aldık, namaz kılabiliriz. Ben namazı kılmadan acaba bu abdestimi bir şey boza, bozabilir mi? Bu abdestimi kaybedebilir miyim? Kaybeden şeyleri öğrenmem lazım. Bunları şimdi öğrenelim, bunlarda bahsedelim. نواقض الوضوء أولا الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين والخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح وغيرها فهذا ينقض الوضوء والسبيلين هما الفرجان القبل والدبر Birincisi insan önünden ya da arkasından bir şey çıkarsa o abdesti bozan idrar olursa ya da e, başka bir şey olursa hatta yerlenmek olursa bir şey ondan çıkarsa abdesti bozar. كذلك من نواقض الوضوء زوال العقل زوال العقل وزوال العقل قد يكون زوال بالكلية وهو رفع العقل وهذا مثل المجنون وقد يكون زوال العقل آه، مؤقتا مثل المغمى عليه كالنائم أو المغمى عليه أو من كان في حالة سكر فهذه كلها تعتبر ناقض للوضوء سواء الإغماء بالكلية كالمجنون أو الإغماء المؤقت مثل النائم أو المغمى عليه أو من كان في حالة سكر وما أشبه ذلك Ka- e, akıl kaybetmesi o da abdesti kaybeder. Bir insan delir e, deli olursa, aklını kaybederse, hastalanırsa bu abdesti gitti. Ama tabii bu delirdikten sonra bir daha abdest almayacak falan gitti. Ama kimisi geçici olarak aklını kaybeder. Mesela insan bayıldı ya da içki içti sarhoş oldu ya da uyudu sonra kalktı. Bunlar insanın aklını kaybeder geçici bir vakit. Aklı kaybettikten sonra sonra aklı ona döndükten sonra yine uyandı uykusundan ya da bayıldıktan sonra onu kaldırdılar. Bu yeni abdest alması lazım. Çünkü abdesti gitti aklını kaybettiği zamanda. كذلك من نواقض الوضوء مس الذكر مس مس الذكر الذكر هو ذكر الله الدعاء والقرآن والتسبيح أما الذكر هو الفرج والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ ومس الذكر هو المقصود بدون حائل أما لو احتاج الإنسان أو مس ذكره من وهناك وهناك حائل مثل ملابس فلا يعتبر هذا ناقض للوضوء وإنما المقصود هو مس الذكر بدون حائل Şimdi bir de insan önünü ellerse şimdi önünü Türkçe böyle kibar bir şekilde nasıl diyeceğim bilmiyorum. <laughs> onu ellerse o da abdesti bozar. Ama diyor aralarında bir şey yoksa yani e, örtüsüz çıplak halde olursa ama mesela elbisesinin üstünde elini uzatırsa bir şey yaparsa abdesti bozulmaz. كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل أكل لحم الإبل والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل توضأ من لحم الإبل قال نعم من نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم حينما سأله الرجل أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم Ondan sonra devenin etinin yemesi abdesti bozar. Bunun delili bir sahabi Müslim sayısında geçiyor. Ra- Ravi ed- eden İmam Müslim. Hadis bir adam Resulullah Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ya Resulallah devenin etinin yemesinden abdest alalım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. مما ينبغي أن نذكره في نواقض في نواقض الوضوء هو مس المرأة مس جسم المرأة هل ينقض الوضوء أم لا نقول طبعا الذي يقوله العلماء مس جسم المرأة إذا كان بشهوة أو بغير شهوة فهو غير ناقض للوضوء السابق مس جسم المرأة بشهوة أو بغير شهوة ليس بناقض للوضوء بشرط ألا يخرج شيء من هذا المس فلو مس الرجل جسم امرأته بشهوة وخرج شيء كالمني أو غيره فهنا نقول أن الوضوء إيش؟ انتقف kadının ellemesi yani insan vücudu onun vücuduna ellerse eline ya da başka bir yere tabi çıplak halde dediğimiz gibi yani kumaşın üstünde olmazsa kimisi diyor alimlerden abdest bozulur. Doğrusu alimlerin çoğu diyorlar abdest bozulmaz. Kimisi diyor şehvetle olursa hayır şehvetle olursa olmazsa abdest bozulmaz. Ama şehvetle olursa bazen başka, başka bir sebep abdesti bozar. İnsan elledikten sonra ya bir meni çıkarır ya da bir şey olur o zaman o abdesti bozuyor. Ama bir tek ellemek bir şey çıkmazsa insandan abdesti boz, bozulmaz. طيب الآن انتهينا من صفة الوضوء وشروط الوضوء ونواقض الوضوء نريد أن نذكرها سريعا لو يسألكم الشيخ عمار حتى نذكرها ولا ت- يعني ت- تكون المعلومات داخلت على بعض اسأله وخذ منه الجواب Hoca diyor şimdi abdestin öğrenmesini öğrendik. Şartları, rükünleri, vacipleri yani sünnetleri de hepsini öğrendik. Şimdi bir hatırlayalım onları. Böyle su- sual şeklinde bir sual soralım. Cevaptan tekrar تكرار الامور ومن يجيب له دعوه للزواج منك طبعا دعوه شيء؟ للزواج <laughs> خطيره لما تزوج بعدين بياخذ يخاف من مرته طيب انت اسال السؤال وانا اترجمه افضل طيب آه نواقض او شروط الوضوء شروط الوضوء ما هي؟ هناك ثلاثة شروط في كل عبادة من ضمنها الوضوء ما هي ثلاثة شروط ev arba'a. Ha, abdest alma şartları şartlarından dört bir şart vardır. Her ibadette aynı şartlar bulunuyor. Şu şartlar hangisidir? Ellerinizi kaldırmadan bilin. Kimse elini kaldırırsa, bilirse hoca Allah ona dua edecek, Allah ona evlendirsin. Yani ben evlilere korkuyorum şimdi. Bir daha ikinci evlilik olursa evinde ne olacak bilemem. Bence bekarlar sadece ellerini kaldırsın. الإسلام أحسنت اللهم زوجه آمين العقل أحسنت متزوج؟ لا الله يزوجك النية النية التمييز التمييز التمييز أحسنت ممتازين طيب آه السؤال الثاني ما حكم العبادة سواء كانت صلاة أو وضوء أو صوم أو حج من المجنون والكافر والصغير الذي لم يصل إلى مرحلة التمييز ما حكم العبادة من هؤلاء الثلاثة؟ ندر ibadet hükmü nedir? Deliden olursa ya da kafirden ya da ufak çocuktan 7 yaşına varmadan bir ibadet yapılırsa bunlardan hükmü nedir? Hayırlı zıgır hacı e, mesela 7 yaşından küçükse namaz ona farz olmaz. Eğer kılarsa da yani e, yazılmaz. Deli ise namaz kılması gerek Mesela başka birisi de namaz kılma, e, kılması gerek Gerek yok ama yaparsa ne olacak? Hoca diyor yaparsa bir deli kalktı yanında namaz kıldı Yapa, yaparsa da yani sevap yazılmaz. ثواب ما بينكتب له لا يكتب له الأجر أحسنت ممتاز Aferin. Sadece Söyle. ne yazılır hocam şimdi şeye göre. عم يقول بالنسبة إلي بينكتب له يعني الثواب ليش لا لا ما يكتب له الثواب ما يكتب له Eğer abdestini falan alırsa bence. Deli olursa yani ondan kabul edilir. Ama abdestini alırsa tabii Yani bir kafir abdest alırsa sevabı yazılır sence. Bir kafir O dedi deli olursa, kafir olursa, ufak çocuk olursa. Yoksa ufak çocuklara acıdın diye böyle diyor. طيب تفضل شيخ الكافر الكافر احمد الله على نعمة الإسلام نحمد الله على نعمة الإسلام الكافر لو حج مليون حجة وصام مليون رمضان وتصدق بملايين الدولارات مو الليرات ولا الريالات اغلى شيء الدولار وعمل ما عمل وكفل الايتام وزار المرضى والى اخره لا يؤخذ على من لا يؤخذ على هذا لا يؤخذ على هذه الاعمال اجر اذا اعطاه الله اجر يعطيه في الدنيا فقط اما في الاخره فليس له شيء والدليل على ذلك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وقوله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء Bir kafir herhangi bir amel yaparsa ne kadar iyi yaparsa bu ameli hac diyor bir milyon defa hac yaparsa Allah o kadar ona uzun ömür verirse hac ederse ne kadar oruç tutarsa sünnet farz ne olursa olsun milyonlarca dolarları sadaka verirse yetimlere ne kadar yardım ederse ne yaparsa kafirse Allah Azze ve Celle ona hiçbir sevap vermez. Eğer Allah Azze ve Celle iyiliğine verecekse bu dünyada verir. O sadaka verir belki Allah daha fazla onda rızık ona verir. Ama bu dünyada. Ahirete bir şey Allah Azze ve Celle vermez. Delili dört ayeti okudu. Onların biri Allah diyor وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle geliyor. Onlar bütün iyi yaptıklarına ne diyor Allah Azze ve Celle yapar? فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Hepsi sıfır Allah ediyor, uçuruyor. Sevabı bırakmıyor onlara. Öbür ayette مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Bu hayatta harcadığı paralar o paralar Allah için yani sadaka olarak böyle. Bu bunun sevabı Allah ne diyor? Bu ne gibi? Mesela ma yunfikuna fi hadhihi hayati dunya kemethali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Sanki bir rüzgar geldi, içinde bir ateş, bir azap var. geldi bitkilere mesela diyelim buday falan onlara gelince yaptı bitirdi her şey gitti. Yani onların yaptığı ameller Allah Azze ve Celle diyor sıfır onu yapıyor sevabı. Neden? Onlar kafir diye. Onun için hoca diyor şu İslam'ın nimetine Allah'a çok şükür etmemiz lazım. En büyük nimet hayatımızda İslam nimeti. أيهما أفضل وأعظم أجرا غسل الوضوء غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات أم مرة واحدة Hangisi sevabı daha büyük? Birer defa her organ yıkaması yoksa üçer defa namazda yıkan. ثلاث مرات. طيب مرتان أيهما أفضل مرتان أم مرة واحدة؟ İki defa mı? Bir defa hangisi daha iyi? Bir defa. هذا يقول مرتين والأخ هنيك يقول مرة أيهما أفضل لا مرتين لأن الأجر يزيد طيب هيك دفع سوا غير دفع لا فصل <laughs> بقيت ثلاث ثلاثة ديور طبعا يجوز أن يغسل الإنسان هناك صفة رابعة أو صفة ثالثة في الوضوء يجوز أن يغسل اليدين ثلاث مرات عفوا الوجه ثلاث مرات واليدين مرتين والرجل مرة هذه الصفة واردة في الوضوء اشرحها وارد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها نقلت عنه صلى الله عليه وسلم Abdest almada bir sıfat vardır. Sıfat vardır yani Resulullah sellem onu yaptı. Sahabeler rivayet ettiler. Yüzünü yıkarken üç defa yıkadı. Ellerine gelince ikişer defa yaptı. Ayaklarına varınca birer defa yaptı. Bu da vardır abdest almakta. ولو غسل الإنسان اليدين مرة واحدة والوجه مرتين والرجل ثلاث أو غسل الرجل مرتين وغسل اليد مرتين وغسل الوجه مرة واحدة فكل هذا جائز Diyelim şimdi üçer defa yapılırsa sevabı daha büyük. Peki bütün organlar üçer defa yapması şart mı? Farz edelim birisi yüzüne geldi, iki defa yaptı. Ellerine varınca bir da, birer defa yaptı. Ayaklarına varınca üçer defa yaptı. Acaba abdesti caiz mi değil mi? Caizdir. طيب ننتقل الآن إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الوقت الوقت خمسين دقيقة صار تحب تكمل عشر دقائق من طيب نتكلم عن صفة أو شروط صلاة شروط الصلاة لأنها مناسبة في الوقت إن شاء الله إن شاء الله şimdi namazın sıfatına geçiyoruz. Nasıl olacak? Namazdan önce yine şartlar, bazı şartlar yapılacak. Bu şartları öğrenelim Allah'ın izniyle. Bunları da başlayalım şart, namazın şartlarında. الشرط الأول هو دخول الوقت دخول الوقت فلو كان المغرب صلاة المغرب لو كان الأذان لها الساعة السادسة والنصف فلا يجوز أن يصلي الإنسان الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة أو الساعة السادسة وربع لابد أن يصلي مع دخول الوقت مع دخول الوقت الدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددة بأوقات وهذا الشرط بإجماع العلماء birinci şart namaz şartlarından vaktin, namazın vaktinin girmesi. Yani mesela akşam namazı altı buçuk diyelim. Birisi gelirse altı on beş geçe namazını kılarsa namazı kabul edilmez. Bunun delili Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dediği اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz iman edenlere sınırlı vak, sınırlı vakitlerde farzdır Allah diyor. Yani vakti falan saatte başlıyor falan saate kadar bunun için de namaz kılınacak. Bunun hükmü alimlerin aralarında hepsi bu şartı koyuyorlar. Yani hiç ihtilaf yok bu konuda. İcma vardır. هذه الشروط من أين أتينا بها؟ هي موجودة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن ذلك قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوال الشمس إلى غسق الليل أي نصف الليل إن قرآن الفجر كان مشهودا هذا الوقت اللي هو من زوال الشمس نصف النهار إلى نصف الليل ذكرت فيه أربع صلوات ذكرت فيه أوقات أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأوقات الصلاة موضحة بالتفصيل والتوضيح في حديث في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام Şimdi namazın şartları hepsi Kur'an'dan ve sünnetten alimler çıkarttılar. Az önce şu ayeti okuduk. Namazın e, girme vakti için Başka ayette şimdi, şimdi de okudu. Allah emrediyor. Akimis salah. Yani namazı kıl. Liduluki şemsi ila gasakil leyl. Gündüz ortasından güneş eğilmeye başladığından beri ila gasakil leyl gecenin yarısına kadar. Ve ila gasakil leyl thumma tetimet lahi İnne Kur'an ila ve Kur'an el-fecri ve Kur'an el-fecri ondan sonra Allah azze ve celle diyor sabahtan önceki Kur'an okuması tavsiye ediyor tabi bu ayette. İnne Kur'an el-fecri kana meşhuda onun faziletini Allah azze ve celle söylüyor nasıl başka vakitlerden daha yüksek. Yani şu okumanın şahitleri vardır. Şimdi bu vakitte liduluki şemsi ila gasakilleyl gündüz ortasından geceye kadar bunun içinde dört namaz vardır. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Subhanallah, hada din lem yec'al ashabahu yehtecune ila ahad. La yehtecune ila ahad. إذا أرادوا أمور الدين أحكام الدين سواء كانت أحكام عامة أو أحكام تفصيلية فيرجعون إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجدون الكفاية يعني رمضان من اين ناتي بوقت رمضان؟ موجود يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ثم ذكر بعدها شهر رمضان. الحج متى يحج الانسان؟ الحج اشهر معلومات ثم تكلمت بعدها الايات عن بعض احكام الحج وهذا من فضل الله على عباده. الله اني مثل ردان انسان ديني öğrenmesi için, dinin öğrenmesi için dışarıdan hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yani felek alimlerinden öğrenelim, tıp alimlerinden falan her şey dinin hakkında Kur'an'dan ve sünnetten alabilir, oradan öğrenebilir. Bu büyük bir nimet. Bir Müslüman başkasına muhtaç değil. Misal örnek getiriyor. Şimdi namazın hakkında okuduğumuz ayetler. Peki oruç hakkında ne zaman olacak? Allah Kur'an-ı Kerim'de bize öğretiyor. Ee, ram orucu farz olduğu olduğunu falan her şey. Ondan sonra vaktini söylüyor. Şehru Ramazan, Ramazan ayı. Bütün ibadetlerimiz açıklaması Kur'an'da ve sünnette buluruz onu. الشر الثاني أحبابي هو ستر العورة ستر العورة فمن صلى وهو كاشف لعورته فإن صلاته لا تصح ستر العورة فمن صلى وهو كاشف لعورته فصلاته لا تصح الدليل على على هذا قوله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة سواء صليتها بمفردك أو صليتها مع الجماعة وأخذ الزينة أن تأخذ أفضل اللباس وهل يعقل أن يأخذ الإنسان أفضل اللباس وهو غير ساتر العورة هذا لا يقول به إنسان عاقل والعلماء أجمعوا واتفقوا كما قال الإمام ابن عبد البر على فساد وبطلان من صلى عاريا وهو قادر على أن يستتر على وهو قادر على أن يستتر. İkinci şart عورة örtmesi. Bunun delili yani bir insan namazı kılarsa avreti açıksa tabi avretin sınırı var. Bir tek büyük avret değildir. Açıksa namazı kabul edilmez. Bunun delili Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ya beni Adem ey Adem oğulları huzu zinetekum inde kulli mescid her namazda süslenin her namaz için süslenin süslenmek insanda oluyor elbisesinde devamlı Başka şeyde olmuyor. Bu libas daha güzel, bu daha e, şey, bilmem ne uzun bu şekilde. Bu e, libas güzel olması için devamlı uzun olacak, şey olacak yani çok ufak bir şey olmayacak. Bunu alimler delil aldılar bu hüküm için. E, hudud el-avra. طيب بالنسبة للعورة للمصلين فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام Avret namaz kılanlara üç kısma bölünür. Üç bölüme yani bölünür. الأولى عورة مخففة وهي عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين عورة الرجل الذكر وهو الصبي من عمر سبع سنين إلى عشر سنين ما هي عورته؟ هي الفرجاء القبل والدبر Birinci avret, hafif avret ona denir ismi. Bu kimin avreti? Oğlan yani erkek olursa 7 yaşından 10 yaşına kadar. Bunun avreti bir tek önü arkası. Yani dizinden değil bir tek e, أضر طبعا نحن نتكلم عن العورة الواجب سترها وإلا الأفضل والأعظم في الأجر أن الإنسان يستر ويلبس اللباس المعروف لأن هذا من أخذ الزينة فلا يقول الإنسان ما دام أن هذه العورة من القبل إلى الدبر إذا أجعل ابني يستر القبل والدبر ويصلي لا هذا ليس من الاحترام عند البشر فكيف والإنسان يريد أن يقابل رب العالمين سبحانه وتعالى Şimdi biz bunu okurken, söylerken vacibi öğreniyoruz. Vacip olan. Ama bir insan bunu yaparsa bir hata yapıyor. Yani bir misafiri gelirse onun oğlunu böyle kilotla çıkartmaz önünde. Nasıl oğlunu namazı öğretiyorsa de ona derse oğlum böyle namazını kılabilirsin dur. Aslında edebi, e, terbiyesi, eğitimin düzeltmesi lazım o yaşta. Ben biliyorum bu şekilde kılarsa namazı kabul edilir ama uzun giydiririm. Çünkü Allah ne diyor? Her namaz için süslenin. العورة الثانية الأولى مخففة الثانية عورة متوسطة عورة متوسطة وهي لمن كان عمره عشر سنين فما فوق وهي لمن كان عمره عشر سنين فما فوق ما هي حدود هذه العورة المتوسطة من السرة إلى الركبة ونجد أن هذه الحدود أكبر من التي قبلها Şimdi bir, birinci avreti hafif avret söylendi ona. İkincisi orta ona denir. Orta kime olacak? Erkeklere. Yaşları 10 yaşından büyük. Nereden nereye? Göbeğinden dizine kadar. Bu namazda örtmesi şarttır. yoksa örtmezse bunu namaz kabul edilmez. هذه العورة الثانية المتوسطة أما العورة الثالثة وهي عورة مغلظة وحكمها أشد وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة وهي وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين Üçüncüsü en ağır avret ona denir. Yani hafif, orta, ağır diyebiliriz. Bu kadınlara hangi kadınlara? Bir kadın özgür olursa. Özgür ne demek? Bekar. Bekar. Bekar. Özgür köle olmayan. Ha? Hur. Peki hur kim hur? <laughs> köle olmayan. Ha, bir kadın köle olmazsa bir de bulu buluğa vardıysa onun avreti bu. Nedir? Bütünü örtünecek ancak yüzü ve elleri buradan buraya. Bunlar açık kalır namazda. Ayakları kimisi eteği kısa oluyor olmaz. Onu örtecek. كذلك الشرط الثالث هو الطهارة وهي الطهارة وهو الوضوء نحن نتكلم عن شروط الصلاة وتكلمنا قبل قليل عن الوضوء بشكل مفصل والطهارة نوعان الطهارة من الحدث الأصغر وهذه تذهب بالوضوء وطهارة من الحدث الأكبر وهذه تذهب بالاغتسال Üçüncü şart الطهارة. طهارة 3, 2, bölümü vardır. Bir küçük tahara, bir büyük tahara. Küçük tahara abdest alınca tahareti almış olur. Büyüğü gusül alınca. Bu üçüncü şart. Abdest şey namaz için. طبعا الطهارة تكون في ثلاثة أماكن طهارة من آه، عفوا ال- الطهارة لابد أن تزاد فمن صلى بغير طهارة فصلاته لا تقبل ولو كان ناسيا بعض الناس يقول إذا من صلى وهو غير طاهر بسبب النسيان فصلاته جائزة لأن الله يقول ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا لا هذا دليل عام هناك دليل خاص قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبلها الله يعني لابد أن تعاد Üçüncü tahara. Bu taharetin e, yapması şart namazda. Birisi onu yapmazsa namazı kabul edilmez. Unutarak bile olsa. Şimdi kimisi diyor unutulursa tamam namazı kabul edil- edilir. Yani İnsan tahir olmadan, abdest almadan namazını kıldı. Namazdan sonra aklına geldi abdest almadığını. Namazı kabul edilir. Delil getiriyorlar bir ayeti Rabbena la tuahidna innesina ev ahtana. Yani ya Rabbi unutursak bize affet. Tabi ayetlerin tamamlarını Allah bunu kabul etti. Şimdi bu ayet delil kabul edilmez. Çünkü bu genel bir şekilde. Ama özel bir durum. Abdest için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Biriniz abdesti bozulursa e, abdest almadan namaz kılarsa Allah onun namazını kabul etmez. Madem özel bir hadis var bunun hakkında hatta unutursa bile e, aklı aklına gelince ak- hatırlayınca abdest alması lazım tekrar namazını kılacak. آه، فيما يتعلق بالطهارة لابد أن تكون الطهارة من النجاسة كذلك نحن ذكرنا طهارة البدن لكن هناك طهارة للثوب وطهارة للمكان الذي يصلى عليه فالطهارة المتعلقة بالعبادة لابد أن تكون في ثلاثة أشياء طهارة البدن وهذه بالوضوء وطهارة الثوب فلا يصلي بثوب عليه نجاسة كذلك طهارة المكان الذي يصلي عليه وكل هذه الثلاث ورد عليها أدلة Taharetin bölümleri vardır. Bir, insanın vücudunda, ikincisi elbisesinde, üçüncüsü yerinde, kılacak yerde. Vücudunda birincisi abdest almak, ikincisi bir pislik varsa onu yıkayacak. elbisesinde eğer elbisede bir necaset varsa ya temizleyecekse onu yıkayacak ya da tabi değiştirecek. Yeri de aynı bir necaset varsa orada kılınmaz. الشرط الخامس احنا باقي لدينا تقريبا أربعة شروط حتى ننتهي الشرط الخامس هو استقبال القبلة استقبال القبلة فمن صلى فمن صلى فريضة إلى غير القبلة فصلاته باطلة بشرط أن يكون قادر على استقبالها أعيد الشرط السادس استقبال القبلة فمن صلى فريضة إلى غير القبلة وهو قادر ومتمكن ومستطيع أن يستقبلها فصلاته باطلة يعني صلاة الفريضة وهي خمس الصلوات المعروفة فجر ظهر عصر مغرب عشاء وصلاة الجمعة كذلك من صلاها وهو قادر أن يستقبل القبلة أو يسأل الناس فصلاته باطلة لابد أن يعرف مكان القبلة ثم يستقبلها ويصلي ولكن إن كانت صلاة نافلة فالأمر جائز إنسان كان في طريق سفر أو إنسان كان مثلا في الطائرة لا يشترط له أن يستقبل القبلة ولكن الأفضل هو أن يستقبل القبلة Şimdi bu şart istikbal kıble yani kıbleye doğru duracak, öyle namaz kılacak. Bu şart sadece farz için. Sünnetler için şart değil. Ama sünnetlerde kıbleye doğru kılarsa sevabı daha büyük kesin. Bu sadece farz için. Hem de farzda kimse onu yapabilirse ben bir yerde kıble nereye olduğunu bilmiyorsam, düşündüm düşündüm güneşten falan buraya dedim. Kimse yok orada sorayım diye. Böyle kılarım. Yanlış bile olursa Allah kabul eder. Neden? Daha fazla yapamam ben. Ya da birisi mesela hasta yüzü kıbleye değil dönemez falan öyle bir durum olursa yani gücü yetmiyorsa kıbleye doğruya durmaya bu ona şart değil. Bu şart o zaman farzlar da olur. Bir de kimse kıbleye durabilirse. Bu iki şartı vardır. Bu şekilde olursa bu namazın şartı yerine getirilecek. Tamam. Hocam Peki. oruçlu kardeşler var zaten. Allah razı olsun. Hocamız diyor biz namazı camide yetişelim. Kardeşlerimiz oruçlu olanlar yiyebilirler. Parayı da kazanamam. Ders için yarına kaplat istersen.